Rut daarna is die koning van die Ammonite dood. Sy sien gaan net in sy plek koning geword. David het gedink, ik zal vriendelijk wees met Nagas se sien gaan, want sy pa was altijd vriendelijk met mij. David stuur toe van sy ambtenare om vir gaan te sê hy is jammer oor sy pa se dood. Maar toe David se mense in die land van die Ammonite aankom, sê die leiers van die Ammonite vir gaan, hulle nieuwe koning, Denk jy rechtig David het soveel respect gehad voor pa dat hij zijn mensen zal stier om te komen sê hy is jammer oor sy dood. Het hy nie maar net sy mense gestuur om hier in die stad te kom rondsniffel en alles mooi dier te kijken zodat hulle dit later kan verwoes nie. Gaan het toe die ambtenare van David gevat en die een kant van hulle baarde afgeknip. Hy het ook hulle kleren boek aan die sitvlak afgesny en hulle so teruggestuur. Toe David hoor wat gebeur het, het hij mensen gestuur om hulle voor te keer en vir hulle te sê om vereers en Heere goed te blij tot hulle bale weer uitgegroeid. het, want die maans was verschrikkelijk skaam. Die Ammonite het geweet David is baie kwaad vir hulle, daarom het hulle mense gestuur om vir hulle soldaten te hier. Hulle het 20.000 Arameese soldaten bij die regerings van Rechop in Soba gekry. Hulle het ook by die koning van Maoka 1000 manskappe en bij is top nog 12.000 gehier. David het dit gehoor en vir Joab met al sy beste soldaten gestuur om teen hulle te veg. Die Ammonitese soldaten het reggestaan voor die ingang na hulle hoofstad. Die Arameers van Soba en op en die manne van Estop en Maoka was een kant in die oopveld. Joab het gesien hulle gaan om van voor en van achter af aanval. Daarom het hy die heel beste soldaten in Israel laat staan om teen die Arameers te vecht. Die ander soldaten het hy vir sy broer Abisai gegees, zodat hulle teen die Ammoniete kon veg. Loab het vir Abisai gesê, Al die Arameers my wen, moet jy my kom help, en als die Ammoniete jou wen, zal ik jou gaan help. Maar jullie moet moed hou, ons moet dapper veg voor ons mensen en vir die dorpe van ons God. Die Heere sal besluit wie hier gaan wen, Loab het met die mannen wat bij hom was, die Arameers aangeval, maar hulle het vir hom weggehaard loop. Toe die Ammonite sien die Arameers hardloop weg, het hulle ook vir Abisai pad gegee en in hulle stad ingegaan. Joab het toe nie verder gevecht in die Ammonite nie en teruggegaan Jerusalem toe. Toe die Arameers sien dat hulle teen die Israelite verloor het, het hulle al die soldaten wat hulle het, by mekaar gemaakt. Hadat Eser het ook die soldaten wat oorkan die Efraat was, laat kom. Die hele leer van die Arameers het nog gelang toegetrek. Soba, Padat Jezus een groot generaal, was die leier. Toe David dit oor, het hy al die Israëlieten wat kon veg, bij mekaar laat kom en dier die Jordaan rivier nagelang toegetrek. Die Aramees was reg voor David en het teen hom begin veg. Maar hulle is weer voor die Israëlieten vlug. David het 700 van die Arameerse paarde wat strijdwaans trek, doodgemaak en ook 40.000 van die soldaten wat op die strijdwaans rijdt. Soba, die groot generaal, is ook in die geveg dood. Toe die kleiner konings wat verhaal dat Eeser in die oorlog moes help, sien dat hulle teen Israël verloor het, het hulle met die Israëlieten vrede gemaakt en vir hulle gewerk. Die Arameers van dat Eeser was daarna te bang om die Ammonite weer te help.